Rosana Scalfi Marcello estis itala componistino cae excepta cantistino de la unua duono de la dec oca iarcento. Si iniciatis sian musican activetson en iunaggio kiel gondola cantistino sur la canaloi de Venezio. Circau 1723 la itala nobelo magistrato cae componisto Benedetto Marcello, audis Rosanan canti arioin de gondoloi sur la Veneziai canaloi cae estis ravita de sia vocio. Post discreta interconsento de conveno cun si, li farigis sia cant instruisto. Post quelca iaroi, en 1728, cian si esti dude quar iaragia, ili geedsigis dun religia ceremonio, quio estis secreta. Eble pro tio, che la geedsetso inter nobeloi cae nenobeloi estis contrauleggia. Rosana Scalfi Marcello componis dec du cantatoin por solista vocio cae continua vaso cae ancau vercis la plei multain cantotextoin. La vercoi estas convenciai en sia formo, cae ofte havas duarioin da capo. La vociai saltoi cae la audazai harmoniai electoi esprimas draman intensetson tiu tempe necutiman. Al done el componado, Si interpretis quelca in componajoin el la musico de sia ezzo. Multai el la pli dramezzai componajoi quiu in Benedetto Marcello Berkis, inclusivi tium cun registrei aixangioi, versaine estis verkitai speciale por si kiel interpretistino. Bedaurinde la paro neniam plenumis la civila impostuloin, ciui officialigus ilian geesetson. Pos ciam la etso mortis pro tuberculoso en 1739, malgrau que li testamentis al si sian lia familia successis bloci la heredon. Do, charlagee sillo ne estis atestita de la civilei autoritatoi, gi estis declarita sen valora fare de la Stato, cae Rosana ne povis heredi. La cita sen neniu rimedo, tute malricha, si presentis processon en 1742 contra la frato de Benedetto, Alessandro Marcello, quiu ancau estis componisto. Si nur sercis finanzan sustenon, sed siai petoi estis malacceptitai. Oni credas che si mortis en malricezzo. Et la dec du cantatoi de Rosana Scalfi Marcello estis ensorbitae en la bibliotecon de sia etso, cae malgiusti dum presca quarcen iaroi. Nur per nun tempa esplorado de John Glenn Patton oni constatis che si effective verci citio in vergoin. La volumo de la manuscripto dec du cantatoi por alda vocio cait continua vaso verquita de Rosana Scalfi Marcello circa un estis publikigita in moderna el dono de Deborah Hayes cae Sean Glenn Patton en 2012. La antau parolo de la redactistoi inclusivas biografion de la componistino, notoin pri la canto textoi cae la musico de la cantatoi cae guid linioin la interpretado. G estis donita, fare de la Cambridge University Press en 2003. onicias que en la yaro dum la cielira sezono, Rosana presentigis en la rolo de Arbache en la opero atraserse de Giuseppe Antonio Paganelli. En 1878 la germana componisto Joachim Raff verkis la operon en tri actoi Benedetto Marcello pri la vivo de la componisto. En gi, Raff aperigas Rosanan kiel rolulun cantita de mezzo soprano.